באתי לגני אחותי חלה, אריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי יני עם חלבי, איכלו רעים שתו ושחרו דודים. אני ישנה ולבי ער, כל דודי דופק. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלא טל, קבוצותי רסיסי לילה. פשטתי את כותונתי, איככה אלבשנה, רחצתי את רגלי, איככה אטנפם. דודי שלח ידו מן החור, ומעי המו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי, וידי נטפו מור, ואצבעותי מור עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו, ביקשתיהו ולא מצאתיהו, קראתיו ולא ענני. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היכוני פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. מה דודך מדוד היפה בנשים? מה דודך מדוד שככה השבעתנו? דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים, שחורות כעורב, עיניו כיונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב יושבות על מילט. לחייו כערוגת הבושם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר. ידיו גלילי זהב, ממולאים בתרשיש, מעב אשת שן, מעולפת ספירים. שוקיו עמוד שש, מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון, בחור כארזים. חיכו ממתקים, וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים.